Bueno, arraunean ere badaukagu zer esan, azte burunetan, eh, Jean-Pierre, eh, hilabeteak behar amatzete eskualdeko arraunlariak bere prestakuntzan, aulki mugikorrean dabiltzanak eta baita traineroetan lehiatzen direnak ere bai, baina larun batean gipuzkoako, ba, distantzia luzeko e, txapelketa, ospatuko da, iba, bidasoa ibaian, ontolatzaia ondarribia arraun elkartea izango da, onuragarria da ere, pixkanaka-pixkanaka arraunare bueltan dela ikustea, Eta gurean edortak kanpandegi izango dugu, jean Bai, gurekin izango dugu bere ala edortak kanpandegi, eta bai bere garrantzia du bueltan, urtarrilan, lan petopetuan, eta, bueno, egutegia, egutegia bete beharko da. Nahi genuke, ala eta guztiz ere, araua kontua ba, bete beharko dira ere, eta hortikan, ba, ondarrebi, arran elkartea dugu antolatzelde bezala, Xabi. Bueno, ba, ba segituan, e, agurtuko dugu edorta. Edorta, eguerdion! Bai, eguerdion! Bueno, Edorta, eh, nola planteatzen da larun bateko, larun bateko txapelketa? Nola ikusten duzu, eh? nolakoak dira? Bueno, eh, gure aldetik, e, eh, janperek esan duen bezala, egutegian jarria dago, gu antolotzaile llegera, dena prestatua dugu, jokatu alizateko, baina, bueno, salantzak, salantzak desente, egoera dela eta, bazdakigu, jokatuko den ala ez, orain goz ez digute kontrakorik esan, eta tekusiko dugu, adez, e, eh, notizi balin den gaurko eta biharko egunean zehar. Bestetik egoera, parkatu, bestetik egoera dela ere, e, egualdiaren eko kaskar emana da, beste frente bat sartuko da bilartik aurrera, eta bueno, batetik dugu COVID, e, COVID eta bestetik egualdia, ba, dakit. <laughs> gauza kontra desente, baina bueno, ikusiko dugu. Badiru di, 2008 bat honetan eh, ez dutela nahi <laughs> jendeak lehiatzea, ba, COVID-aren gatik edo eguraldiagatik. Bestela ere, nola aurkitzen dira arraunlariak, imaginatzen dut gogotxo izango direla ez, txapelketa bueltan direlako? Ba, hori da. Azkenian, bueno, ba, entrenamenduak, ba, urtero bezala, ba, herriko jaiak iraota zizidan, e, iraiardi aldera, gazteak esan nahi dute. Eta, bueno, ja, badira zenbait hilabete, e, neguko lana betetzen, e, eh, neguko gogorrak betetzen, eta bai, ba, beharrezkoa da, ba, horrelako estropada batzu tarteka sartu, ba, rutin hori puskatzeko, eta gaztea gogotxu, ba, estropada, estropa ba, jokatzeko. Gainera, e, lehenengo estropada hau betxian da, orain arte azkenek urteetan ezin izin duguna jokatu, e, Santiagoko zubia obratan zegoenez, ba, izin genuen hemen estropada jokatu, konpondu zuten udaran zehar, Eta esaten dizuan bezala, gogotsu, baina ez dakit, baditu ba, pixka bat, agian pixka bat itxaron barko dugula. Bueno, lehorrean lana egiteko, ba, baldintza oberen dan zaudete, baina kanpoan badirudi eh, arazoak direla, sortzen direla orain. Eta hori aipatzen zenuena, ez, eh, zubiko zubi hori, ja, Santiagoko zubi hori konpontua dagoela, zuentzat ere bere eragina eh, garrantzitsua izan da, ez hori ere konpontzea, bai, ba, luzera lana egiteko, eta abar, eta abar. Bai, azkenean, bueno, guk entrenatzeko, ba, tokizora garria dugu hemen aeroportoren bestaldian, baina negila da, aroia goian denean, baskotan, ba, claro. izan garela mm. bidazoi baia, eta azkeneko bi urtetan, bazdakit, ja desente tarratu du, ba, obra madarikatu dunek, eta azkenean izin izan, izan genuen, ba, bidazoi baia goreigo, baina, bueno, aeroportu izan da, ba, horrela moldatzen ginen, baina gehien bat, e, neguko aurkimoikorreko e, jetxilerak gehien txuenak hemen bidazoan ospatzen ziran. Santiago eta Ondarri bikantolatzen zitun, eta hori ba bentaja handia da. Azkenian ba ez duzu zerti ba, remolkian sartu behar ontzillak, bilbora jumbiar edo hori jora edo, bertatik bertara, entrenamiento bat bezala, eta eroso, e, oso erosoa zen hori. Eta urte bengoz ja den alortua zenean, ba, bueno, Horren beste arazo batzu ditugu, baina, bueno, horren kontra ezin da zerrein. Ez da, ezin eh, eta epatu dezagun, gorriz, gorriz eh, jarria da gole, eta hori ezin dira ondarribia gerturatzen al, datorren, datorren asteburuan. buruan. Bai, hori galdetu behar nizun, edo orta, ea partaidetza, ba, bueno, ze partaidetza espero zen duten, edo zein arraun taldek e, bertaratu behar ziren, baina ja da ezagutzen dugu, horiotarrak bertan ezingo direla egon izan ere, ba Orio zonalde gorriko herria baita. Bai, alaxe da. E, guzti honekin, ba, EPEA katzeratu dira. Normalean EPEA txapeketa balin bada baste buruan, ba, izin emate izaten dira astea zileran, eta horrengoan gaur bukatzen da EPEA, izin emate EPEA. Orduan, bihar goizean jakingo dugu, ba, zelkarte dauden ba, etortzeko prest eta zehontzidekin. Bihar arte ez dugu, ez dugu jakingo hori. Gero ere ez dakit entzun dut, ba, pasaiaren niko, niko bilki dela kolorekin mhm. eta orduan ba ez dakit, i, irun ere ba niko larri... Bai, horrela gau bai, deno... Bueno, kolorea, umiak bezala, <laughs> marrazki. Bai, bai, ala da, eta ez dakigu, gaur bukatzen da epea, bihar jakingo dugu, eta espero dugu, ba, bihar, haber, baia, erabaki bat hartzea federazio aldetik, partaidetzaren arabera, zerrik alduten zeintzuk ez, egualdia ere, e, ea jokatzeko dagoen, aize bofada hondiak iragartita daude, eta ez dakit, ikusiko dugu. Bueno, nola bidazoak e, zeharkatzen duen e, irun eta ondarribi, aipatu dezagon ondarribi aldetik ere, beste lana betetzen ari dela, eta gaineru arena, pentsatzen dut, hor arraularien bertan, bertak lanean ari direla, pentsatzen dut. Aurten, geure txalok arreon handiarekin, laguntza laguntza baino gehiago eh, ardura postua izango dola eta, bueno, eh, aurten ere prest eta oilarra beti prest. Eh? Bai, alaxe da, e, eh, trenerua berainen neguko lana betetzen, ondo beketzen, e, eh, orain gizonetan iru trenero ari gera uretara botzen, nesketan bi, bai, gauza erra eta polita, asteburuan buruan ba, bost treneru uretara botzen, eta hor dobe, ba, berainen lana betetzen, fetxa hoketan ere trinilujetxiera jokatzen dira, e, bi jabertan bera geratu dira, egoera dela eta eta ikusiko dugu, orain otxaian hori joko trinilujetxiera ospatzekoa da, aurreratu dutenez, ba, bueno, ba, murriztuko dute partaidetza, badirudi bakarrik gipuzkoarrak parte hartuko al izango dutela, gero txaila bukaeran gure treniro jetxiera dugu, hogeita zazpian, eta bueno, dena idian ikusiko dugu, aber, egoera nola dagoen momentuan, eta ikusiko dugu, aber, aurrera edo atzera egitea. Bueno, momentuz den airean egia da gu posten garela pixkanaka pixkanaka arrauna ere ba bueltan dela jakiteak eta dena ea, espero dugun ba egoerak obera egiten duen eta aipatu dituzun urrengo deialdi horiek ba bertan bera gelitzen ez diren. Bit, murrizketa dauden bitartean baina lehiatzen jarraitza. Edorta, ba, mi esker gurean gurean izateagatik eta azalpen guzti hauek emateagatik eta eta ea gauzatzen den, ea gauzatzen den larun bateko txapelketa. Hori da, ea egila den. Eskerrik asko zuei, eta horrengo arte. Ondo izan, aio. Bai, berdin.